23 skirsnis. Perskirimas 30. Sugryžęs į Romą Cezaris buvo piktas, kam sugrįžo, ir jau po kelių dienų vėl užsidegė keliauti į Achają. Išleido net ediktą, kuriame paskelbė, kad išvyksęs neilgam ir visuomenės reikalai dėl to niekiek nenukentėjusia. Paskui Augustijonų lydimas, tarp jų buvo ir Vinicijus, patraukė į Kapitolijų sudėti dievams aukų už sėkmingą kelionę. Bet rytojus dieną, kai pailiui aplankė Vestų šventyklą, atsitiko įvykis pakeitęs visus jo ketinimus. Neronas netikėjo dievų, bet jų bijojo. Ypač ši paslaptingoji Vesta kėlė tokią baimę, kad pamačius deivę ir šventąją ugnį, jam iš siaubo staiga pasišiaušiai plaukai, sugrįkšėjo dantys, drebulys sukrėtė viso kūną ir jis susmuko ant rankų Vinicijui, kuris atitiktinai stovėjo jo užpakalyje. Cezaris tušto jau buvo išneštas iš šventyklos ir nugabentas į palatiną, kur netrukus galutinai atsipeikėjo, bet nekilo iš patalo visą dieną. Ir didžiausiai susirinkusiųjų nuostabai pareiškė, kad sumanyta kelionė atideda vėlesniam laikui, nes deivė jį slapta perspėjusi neskubėti. Po valandos jau viešai visoje Romoje buvo skelbiama, kad Cezaris matydamas nusiminusius iš meilės jam piliečių veidus – mylėdamas juos kaip tėvas vaikus, pasilieka su jais dalytis bendrais džiaugsmais ir likimu. Minios, apsidžiaugusios tokiu sprendimu ir įsitikinusios, kad nes tik žaidimų ir duonaus dalymo, susispėtė prie palatino vartų šukavo liaupsės dieviškajam Cezariui, o šis metį pramogą, liovėsi lošęs kauliukais augustijonais ir tarį. Taip kelionę reikėjo atidėti Egiptas ir viešpatavimas rytuose pagal pranašystę man neišvengiamas, taigi ir Achaja nuo manęs nepabėgs. Liepsiu perkasti Korinto sąsmauką, o Egipte pastatysiu tokius paminklus, šalia kurių piramidės atrodys it vaikų žaisliukai. Įsakysiu iškalti sfinksą septynis kartus didesnį už tą, kuris netoli Memfio žvelgia į dykumą, bet liepsiu jam suteikti mano veidą – vėlesni amžiai kalbės tik apie tą paminklą ir mane. Jau pasistatei paminklą savo eilėmis, ne 7, o 37 kartus didesnį už šiopsų piramidę, pasakė Petronijus. O dainavimu, paklausė Neronas, dėja, kad kas sukurtų tokią skulptūrą kaip Memnono statula, kuri tavo balsu sveikintų saulės patekėjimą, Tada jūrose palei Egipto krantus per amžių amžius knibždėtų laivai, juose minios iš trijų pasaulio dalių klausytųsi tavosios dainos. Deja, kasgi sugebės, tarė Neronas. Tačiau gali įsakyti iškalti iš bazaltų tave valdantį kvadrigą. Teisybė, taip ir padarysiu. Tai bus dovana žmonijai. O Egipte vesiu mėnulio deivę, juki našlė, ir būsiu iš tikrųjų dievas. O mums už žmonas duosi žvaigždės, mes sudarysime naują žvaigždyną, kuris vadinsis Nerono vardu. Tačiau Vitelijų sutuok su Nilu, kad veistų hipopotamus. Tigelinui padovanauk dykumą, jis bus šakalų karalius. O man ką skirsi, paklausė Vatinijus. Te laimina tave apis, surengė mums Benevente tokias puikias žaidinės, kad negaliu tau piktą linkėti. Pasiūk porą kurpių sfinksui, kuriams tinksta letenos nuo nakties rasų, o paskui siūsi apavą išrikiuotiems prieš ventiklas kolosams. Kiekvienas ten ras savo tinkamą darbą. Sakysime, Domicijus Afras pagarsėjęs sažiningumu, taps išdininku. Mane džiugina Cezarį, tavo svajonės apie Egiptą ir liūdina, kad atidėjai kelionę. O Neronas atsakė, jūsų mirtingos akys nieko nematė, juk dievai, kai nori pasidaro nematomi. Žinokite, kai buvau Vesto šventykloje, ji pati atsistojo šalia manęs ir pasakė man į ausį, atidėk kelionę. Tai įvyko taip netikėtai, kad aš įsigandau, nors dėl tokios akivaizdžios dievų globos turėčiau būti jiems dėkingas. Mes visi įsigandome, įsiterpė Pigelinas, o vestalį rubriją apalpo. Rubrija, sušuko Neronas, koks baltutėlis jos kaklas, tačiau parausta, kai pamato tave, dieviškasai Cezari. Taip, ir aš pastebėjau, keista, vestalį. Kiekviena vestalė turi kažką dievišką, o rubrija labai graži. Paskui valandėlę pagalvojęs paklausė – Pasakykite man, kodėl žmonės vestos bijo labiau negu kitų dievų? Kas čia yra? Štai ir mane buvo apėmusi baimė, nors esu vyriausias žinys. Tik atsimenu, kad griuvau aukštielninkas ir būčiau parkritęs ant žemės, jeigu kažkas nebūtų manęs prilaikęs. Kas mane prilaikė? Aš, atsiliepė Vinicijus. Ak, tai tu, rūstusai, arėjau. Kodėl nebuvai Benevente, man sakė, kad tu sergi ir tikrai tavo veidas persimainęs. Beje, girdėjau, kad Krotonas norėjęs tave nužudyti. Ar teisybė? Paaiškinimas. Arėjas graikų mitologijoje karo dievas. Paaiškinimo pabaiga. Taip teisybė ir sulaužiai man ranką, bet aš atsigyniau. Sulaužyta ranka? Man padėjo vienas barbaras stipresnis už Krotoną. Neronas pažvelgė į jį nustebęs. Stipresnis už Krotoną? Turbūt juokauji, Krotonas buvo visų stipriausias žmogus, o dabar toks yra Psifakas iš Etijopijos. Sakau tau, Cezarį, ką mačiau savo akimis. Kur yra tas perlas? Gal tapo nemorų karaliumi? Nežinau, Cezarį, jis dingo man iš akių. Net nežinai, kokios jis tautos? Man buvo sulaužyta ranka, tai negalėjau jo išklausinėti. Paieškok jo ir surask. O Tigelinas pasisiūlė, aš to užsiimsiu. Bet Neronas toliau kalbėjo Venicijui, ačiū tau, kad mane palaikiai, e, griūdamas galėjau susitrenkti galvą, kadaise buvai geras bendrininkas, bet išėjęs į karą ir pradėjęs tarnauti pas Korbuloną, pasidaryk kažkoks laukinis, retai tave matau. Paskui valandėlę patilėjęs paklausė, kaip laikosi tavo mergina? Per siaurais klubais, kurią įsimylėjai ir kurią aš atėmiau tau iš aulų. Vinicijus sutriko, bet šiuo metu jam į pakalbą atėjo Petronijus. Kertų lažybų valdovė tarė, kad jis užmiršo. Matai, kaip sumišo. Pasiklausk jį, e, kiek jų turėjo nuo to laiko ir neguldau galvos, kad jis pataikys atsakyti. Vinicijai geri kariai, bet dar geresni gaidžiai, jiems reikia viso tunto. Nubausk jį už tai valdovę ir nepakviesk į puotą – kurią Tigelinas mums žada iškelti tavo garbiai Agripos trenkiniuose. Ne, aš šitaip nepadarysiu, pasitikiu Tigelinu, kad to tunto nestiks tenai. Argi gali pristikti haričių ten, kur bus amūras, atsakė Tigelinas, o Neronas kalbėjo. Nuobodulys mane slegia, Deivės valia pasilikau Romoje, bet negaliu jo pakelti. Keliausiu į Ansijų, Aš dūstu šitose ankštose gatvėse tarp šių griūvančių namų, šių nevalyvų užkampių. Dvokas pasiekia ne čia, mano namus ir mano saudus. Ak, kad žemės drebėjimas sugriautų Romą, kad koks usirūstinės dievas ją sulygintų su žeme, tada tai aš parodyčiau jums, kaip reikia statyti miestą, kuris yra pasaulio galva ir mano saustinė. Cezari, tarė Tigelinas, tu pasakėjai, kad koks susirūstinės dievas sugriautų miestą. Ar taip? Taip, kas iš to? Argi tu ne dievas? Neronas nuobodžiaujančių veidų numojo ranką, paskui pakilo. Pažiūrėsime, ką tu mums ištaisysi Agripos tvenkiniuose, paskui keliausiu į Ansijų. Jūs visi maži žmogeliukai, todėl ir nesuprantate, kad man reikia didelių dalykų. Tai pasakęs užmerkė akis, leisdamas suprasti, kad nori pailsėti. Augustijonai ėmė skirstytis. Petronijus išėjo su Vinicijumi ir jam pasakė. Štai ir tu pakviestas dalyvauti pramogoje. Barebarzdis įsižadėjo kelionės, užtat šėls labiau negu bet kada ir siauties mieste kaip savo namuose. Pasistenk ir tu tuose šėlimuose rasti savo pramogą ir užsimiršimą, o perkūnų, juk užkariavome pasaulį ir turime teisę smagiai pasilinksminti. Tu, Markai, labai gražus jaunikaitis, iš dalies dėl to, ir linksta mano širdis prie tavęs, prisiekiu Efeso dieną. O jei tu matytum savo sužėlusius antakius ir savo veidą, kuriame aiškiai tvinksi senas kviritų kraujas, anie ten šalia tavęs atrodė kaip atleistiniai. Taip, taip, jei ne tas laukinių mokslas, lygie šiandien būtų tavo namuose. Ir dar mėgini man įrodyti, kad jie nėra gyvenimo ir žmonių priešai, Jie pasielgė su tavimi gerai, už tai gali būti jiems dėkingas, bet tavim dėtas nepakeščiau to mokslo ir ieškočiau malonumų ten, kur jų galima rasti. Kartuoju tau, tu gražus jaunikaitis, o Romoje knipždyte knipžda įsiskyrusių moterų. Aš tik stebiuosi, kaip tu dar nepavargsti, atsakė Vinicijus. Kas tau taip sakė? Aš jau seniai nuo to pavargau, juk esu ne tavo metų. Bet aš turiu ir kitų pomėgių, kurie tau svetimi. Mėgstu knygas, kurių tu nemėgsti, mėgstu poeziją, kuri tau įvaro nuobodulį, mėgstu indus, gemas ir daugybę daiktų, į kuriuos tu nė nežiūri, turiu jų asmenyje dieglį, kurio tu neturi ir pagaliau susiradau eunikę, o tu nieko panašaus nesusiradai. Man gera namie, tarp dailiausių kūrinių, o iš tavęs niekada nepadarysiu esteto. Žinau, ką jau suradau gyvenime, viskas daugiau nieko nebesurasiu. Tu pats nesuvoki, kad vis dar tikiesi ir ieškai. Jeigu tau ateitų mirtis, tai su visa savo drąsa ir visais liūdėsiais mirtum nustebęs, kad jau reikia palikti pasaulį, o aš ją priimčiau kaip neišvengiamybę, įsitikinęs, kad nevėra visoje žemėje tokių uogų, kurių nebūčiau ragavęs. Aš neskubu, bet ir nedelsiu, tik pasistengsiu, kad man iki galo būtų linksma. Juk yra pasaulyje linksmų skeptikų, stoikai, mano manimu, kvailiai, bet stoicizmas bent grūdina, o tavo krikščionys kleidžia pasaulyje liūdėsi, kuris gyvenime yra tas pats, kas gamtoje lietus. Žinai, ką aš išgirdau? Nagi, kad per Tigelino surinktas iškilmes ant agripos tvenkinių krantų bus įtaisyti lupanarijai – kur bus surinktos moterys iš įžymiausių Romos namų. Argi neatsiras ne vienos ganėtinai gražios merginos galinčios tave patenkinti, bus taip pat merginų, kurios pirmą kartą viešai pasirodys, kaip nimfos. E, tokia mūsų Romos imperija. Jau šilta, pietuvėjas pakaitins vandenis ir nuogi kūnai nušiorps. O tu, narcizė, žinok, kad neatsiras ne vienos, kuri tau atsispirtų ne vienos nors ji būtų ir vestalį. Vinicijus ėmė daužyti delnų galvą kaip žmogus, kamuojamas vienos minties. Ir atsitiktų man taip, kad tokią vienintelę ir pataikiau. O kieno čia darbas, jeigu ne krikščionių, tačiau žmonės, kurių simbolis yra kryžius, negali būti kitokie. Paklausyk manęs. Graikija buvo nuostabi ir sukūrė pasaulio išmintį, mes sukūrėme galybę. O kaip manai, kągi paik sukurti tas mokslas. Jei žinai, tai paaiškink man, nes prisiekiu poluksu. Aš savo protu nesuvokiu. Vinicijus guštelėjo pečiais. Atrodo, tu bijai, kad aš netapčiau krikščioniu. Bijau, kad nesusigadintum gyvenimo. Jeigu nesugebi būti Graikija, būk Roma, valdyk ir mėgaukis gyvenimu. Mūsų šėlimai todėl turi savotišką prasme, kad juose glūdi va šitokia mintis – Varebarzdį niekinu, nes jis juokdarys graikas. Jeigu laikytų save romėnu, pripažinčiau, kad turi teisę leisti savo šelti. Pažadėk man, kad jeigu dabar grįžęs namo rasi kokį krikščionį, parodysi jam liežuvį. Jeigu ten bus gydytojas Glaukas, tai net nenusteps. Iki pasimatymo prie Agripos tvenkinio. Perskirimas 31 pretorijonai apsupo giraitės ant agripos trenkinių krantų, kad pernelyg gausios minios žiūrovų netrukdytų Cezariui ir jo svečiams, nes klido kalbos, kad visa, kas tik pasižymėjo Romoje turtu, protu ir grožiu, sutraukta į šią puotą, kuri neturėjo savo lygių miesto istorijoje. Tigelinas norėjo kompensuoti Cezariui atidėtą kelionę į Ahają, kartu prašaukti visus, kurie kada nors yra rengę vaišės Neronui ir įrodyti jam, kad niekas nesugebės jo taip linksminti. Todėl dar būdamas su Cezariu Neapolyje, o paskui Benevente, jau ruošėsi ir siuntinėjo įsakymus, kad iš tolimiausių pasaulio kampų gabentų žvėris, paukščius, reta žuvis ir augalus, neužmirštant ir indų bei audinių, kurie turėjo papuošti jo puotą. Iš tiesų provincijų pajamos buvo sunaudotos padengti beprotiškoms užgaidoms, bet galingas favoritas dėl to nekvašino savo galvos. Jo įtaka didėjo tiesiog kasdien. Tigelinas gal dar ir nebuvo Neronui mielesnis už kitus, bet darėsi kasdien vis reikalingesnis. Petronijus jį nepalyginamai pranoko savo laikyseną, protu, samoju ir pokalbiuose mokėjo geriau linksminti Cezarį, bet nelaimė, kad visu tuo pranoko ir Cezarį, todėl kėlė jo pavydą. Bet to nesistengė visur būti paklusnių įrankių ir Cezaris bijojo jo nuomonės skonio klausimais. O su Tigelinu jis galėjo niekur nesivaržyti. Jau vien Petronijui suteiktas vardas Arbiter Eleganciarum erzino paties Neronov savimeilę. Kasgi kitas, jeigu ne jis turėjo šitaip vadintis? Tigilinas vis dėlto turėjo tiek proto, kad suvokė savo trūkumus ir matydamas, jog negali rungtis nei su Petronijumi, nei su Lukanu, nei su kitais įsiskiriančiais ar kilmingumo ar talento ar išsimokslinimu, nusprendė užtemdyti juos savo tarnybų įsiteikėliškumu, o svarbiausia, tokia prabanga, kad net Nerono vaizduotė būtų apstulbinta. Puotai sakė surenkti ant didžiulio pauksuotų rastų plaustų. Jo kraštai buvo išpuošti juodojoje jūroje ir Indijos vandeninė su žvejotomis nuostabiausiomis kreuklėmis, raibuliuojančiomis perlų ir vaivorykštės spalvomis. Šonuose kupsojo palmių guotai, lotoso ir žydinčių rožių savašynai, o tarp jų kvepalais trykštantys fontanai, dievų statulos ir auksiniai arba sidabriniai narveliai pilny vairias palvių paukščių. Plausto viduryje milžiniška padangti, tikriau sakant, kad neustotų vaizdo, tik tai stogas iš sirijos purpuro ant keturių sidabrinių stulpų o po juo, kaip saulė spindėjo, stalai svečiams lūštantys nuo Aleksandrijos stiklo, krištolo ir tiesiog neįkainojamų indų prisiplėštų Italijoje, Graikijoje ir Mažojoje Azijoje. Augmenyje apkrautas plaustas atrodė lyg sala arba sodas, aukso ir purpuro lynais prie jo buvo pririšto žuvų, gulbių, žuvėdrų ir flamingų pavidalo paltys – kuriuose prie spalvotų irklų sėdėjo nuogi, nuostabių figūrų ir bruožų irkluotojai bei irkluotojos rytietiškai sugarbanotais arba aukso tinkleliu aptrauktais plaukais. Kai Neronas su Popėja ir Augustijonais atsidūrė ant pagrindinio plausto ir susėdo po purpurinę padangtę, valtys sujudo ir klai pradėjo kirsti vandenį, išsitempė auksiniai lynai ir plaustas su vaišių stalais ir svečiais ėmė plaukti ir sukti ratus tvenkinyje. Jį apsupo kitos valtys ir kiti mažesni plaustai pilni e, citriščių ir arfiščių, kurių rausvikūnai mėlyno dangaus ir vandens fone auksinių instrumentų atšvaituose persusugėrė tą mėlynę ir atšvaitus. Viskas aplinkui mainėsi ir žydėjo ir gėlės. Iš pakantės giraidžių, iš keiščiausių namelių, tyčia pastatytų ir paslėptų tankmėse, Taip pat sklido muzika ir dainos. Suskambo apylinkė, suskambo giraitės, aidas nešė ragų ir trimitų garsus, pats Cezaris įsitaisęs tarp popėjos iš vienos pusės ir Pitagoro iš kitos, buvo apstulbęs ir nešikštėjo pagyvų tigelinui, ypač kai tarp valčių pasirodydavo jaunos sirenas vaizduojančios vergės, apsitempusio žaliu, žvynus imituojančiu tinkleliu. Tačiau iš įpratimo išvilgčiojo į Petronijų, norėdamas sužinoti arbitro nuomonę, bet šis ilgokai žiūrėjo abejingai ir tik paklaustas pagaliau atsakė. Aš manau, valdove, kad 10 tūkstančių nuogų merginų daro mažesnį įspūdį negu viena. Tačiau Cezariui patiko plaukiojantį puotą, nes tai buvo kažkas nauja. Bet to, kaip visada, valgius patiekė tokius rinktinius – kad net apicijaus vaizduotė čia būtų buvusi bejėgė. Ir tiek rūšių vyno, kad Otonas, padavęs jų 80, dabar būtų pasislėpęs po vandeniu iš gėdos, jei būtų galės pamatyti šią gausą. Ustalėje įsitaisė moterys ir vien Augustijonai, tarp kurių Vinicijus visus pranauko savo grožiu. Seniau jo figūroje ir veide labai ženklu buvo karys profesionalas – Dabar rūpeščiai ir iškentytas fizinis skausmas įrėžė tokius bruožus, lyg jie būtų išvedžioti jautria skulptoriaus ranka. Išnyko ankstesnis odos tamsumas, bet išliko auksinis numidijos marmuro blizgesys. Akis pasidarė didesnės ir liūdnesnės, tik jo liemuo išlaikė būsęs galingas formas, lyg sukurtas šarvams, bet tą legionieriaus liemenį užviršijo dievo ar bent jau rafinuoto patricijaus galva, kartu ir subtili, ir daili. Petronijus sakęs jam, kad ne viena augustijonė ir neįstengtų ir nepanorėtų jam atsispirti, kalbėjo kaip išmanantis žmogus. Dabar į Venicijų žiūrėjo visi, neiskiriant nei popėjos ir vestalės rubrijos, kurią Cezaris panoro matyti puotoje. Kalnų sniege atšaldyti vynai greitai įkaitino puotautojų širdis ir galvas – Iš pakrančių tankmės nirovis naujo žiogų ir laumžirgių pavidalo valtys. Žydras tvenkinio paviršius atrodė lyg nusėtas žiedlapiais ir nusleidusiais drugiais. Virš valčių šiandien bei ten plasdėjo sidabriniais ir mėlynais siūlais ar virutėmis pririšti balandžiai ir kiti Indijos bei Afrikos paukščiai. Saulė jau buvo persiritusi didesnę dalį dangaus, bet diena, nors puota vyko gegužės pradžioje, buvo šilta, net karšta, vanduo tvenkinėje siubavo nuo irklų įrių suderintų su muzikos taktu, ore, niemenkiausio vėjalio dvelgsmo, ir giraitė stovėjo sustingusios lyg įsiklausiusios ir sužiūrusios į viską, kas dėjus ant vandens. Plaustas visų koretus tvenkinėje plukdydamas kaskart girtesnius ir triukšmingesnius potautojus – Vaišės dar neįpusėjo, o pradinės ustalės tvarkos jau niekas nepaisė. Pats Cezaris parodė pavyzdį pakilęs liepė Vinicijui gulinčiam šalia Vestalės rubrijos pasitraukti ir užėmęs jo vietą, ėmė jai kažką kuždėti į ausį. Vinicijus atsidūrė šalia popėjos, ši netrukus ištiesė jam ranką, prašydama užsekti atsipalaidavusią apyrankę aukščiau alkūnės, o kai jis truputį drevančiomis rankomis baigė, Jis vėdė iš po savo ilgų blakstienų apsimestinai drovų žvilgsnį ir krestelėjo auksą plaukę galvą, tarsi kam prieštaraudama. E, tuo tarpu saulė pasidarė didesnį, raudonesnį ir išlyto litosi už giraičių viršūnių. Dauguma svečių jau buvo girtutėliai, plaustas dabar sukiojosi netoli krantų, kur tarp medžių guotų ir gėlių mirgėjo būreliai žmonių persirengusių faunais arba satyrais ir gruojančių fleitomis, švilpinėmis, mušančių būgnelius, o merginų pulkeliai vaizdavo nimfas, driedes ir hamadriedes. Paaiškinimas vaizdavo driedes ir hamadriedes, driadė nemirtinga miškų nimfa. Nemirtingumas skiriasi nuo hamadriadės, mirštančiaus kartu su medžiu, kuriame gyveno. Aiškinimo pabaiga. Pagaliau sutemo, iš padangės skambėjo girti šūksniai Lunos garbiai, Giraitėse nušvito tūkstančiai žibintų, ant krantų iš lupanarių pažiūros piečiai šviesulių. Terasose pasirodė nauji bureliai taip pat pusnogių žmonių, išmiausių Romos namų, žmonos ir dukterys. Jo šauksmais ir begėdiškais judesiais ėmė kviesti platautojus. Plaustas galų gale prisyrė prie kranto, Cezaris ir Augustijonai iššoko į giraitas pabiro po lupanarių stankmėje paslėptas palapines ir dirbtinės grūtas tarp šaltinių ir fontanų. Šėlas pagavo visus, niekas nežinojo, kur dingo Cezaris, kas čia senatorius, kas raitelis, kažkokėjas arba muzikantas, satyrai ir faunai pradėjo klykaudami vaikytis nimfas. Kai kas tirsais ėmė daužyti žibintus, stengdamiesi užgesinti. Paaiškinimas. E, tirsas Graikų mitologijoje ilga lasda apipinta gebenėmis, inogenoje su pušies kankoježių viršūnėje, dievo Dioniso ir jo palydovų atributas. Paaiškinimo pabaiga. Vienu kitur giraitės apgaubė tamsa, tačiau iš visur sklido čia garsų šūksniai, čia juokas, čia kuždėsys, čia uždusę žmonių krūtinių alsavimas. Roma iš tikrųjų nieko panašaus lygi šiol nebuvo regėjusi. Vinicijus nenusigėrė kaip anoje puotoje Cezario rūmose, kur dalyvavo ir lygija, bet ir jį apakino ir apsvaigino visas šis reginys, pagaliau apėmė kašlėgiškas malonumų geismas. Įpuolęs į giraitę bėgo draugė su kitais darydamasis, kuri čia driadė jam gražiausia. Kas valandėlį pro jį lėkė dainuojantis ir klykaujantis vis nauji jų būrei, vėjami faunų, satyrų, senatorių, raitelių ir muzikos garsų. Pagaliau pamatė merginų virtinę, vedamą dieną persirengusios jaunuolis, prišoko prie jos, norėdamas geriau įsižiūrėti į Deivę, bet staiga širdis jam apmirė krūtinė, pasivaideno, kad Deivė su mėnuliu ant galvos tai lygija. O jos suko aplinky padūkelišką ratelį, paskui matyt, skatindamos vytis pasileido bėgti kaip stirnų pulkelis bet jis pasiliko su plakančia širdimi netekę samo, nes didžiulis įspūdis atėmė jam jėgas, nors ir greitai pažino, jog diena neligija ir iš arti nė nepanaši į ją. Staiga užplūdo lygijos pasilgimas toks begalinis, kokio niekada gyvenime nebuvo patyręs, ir meilė užgriuvo krūtinę nauja didžiulė banga. Niekada ji neatrodė jam tokia brangi tyra ir mylima kaip šitoje siautulio ir laukinės paleistuvystės giraitėje. Prieš valandėlę pats nuėjo gerti iš tos taurės ir dalyvauti šiame geidulių ir begėdystėje šėlime, o dabar apėmė pasišlikštėjimas ir atkarumas, jautė, kad smaugia gėda, kad krūtinė trokšta tyro oro, pakį žvaigždžių, neaptamdytų šios baisios giraitės tankmių ir pasiryžo bėgti. Tačiau vos tik žengė į šalį, prieš jį išdygo kažkokią figūrą, suskraistę apmunturiuotą galvą ir uždėjusi rankas jam ant pečių, ėmė kuždėti karštų kvapu tvoksdama į veidą. Myliu tave, eime, niekas mūsų nepastebės greičiau. Vinicijus lyg iš miego pabudo. Kas tu? Tačiau ji užgulė jį krūtinę ragindama, greičiau žiūrėk kaip čia tuščia, aš tave myliu, eime. Kas tu? pakartojo Vinicijus. Atspėk. Tai pasakiusi, prispaudė per skraistę savo lūpas prie jo lūpų, kartu traukdama artin jo galvą, kol pagaliau pritrūkusi kvapo, atlošė veidą. Meilės naktis, užsimiršimo naktis, kalbėjo tankiai, gaudydama aurą, šiandien galima, imk mane. Tačiau Vinicijų šis bučinys nusvilino ir vėl užtvindė pasibjaurėjimu. Jo siela ir širdis buvo kur kitur ir visame pasaulyje neturėjo nieko daugiau, tik tai lygyje. Tad ranka atstumęs užsidengusią figūrą tarė, kad ir kas tu būtum, aš myliu kitą ir nenoriu tavęs. Ji palenkusi galvą tarė, pakelk uždangalą. Tačiau tuo metu netoliese sušnarėjo mirtų lapai, figūra dingo kaip vaiduoklis, tik iš tolo ataidėjo jos juokas kažkoks keistas ir grėsmingas. Prieš Vinicijų stovėjo Petronius. Girdėjau ir mačiau, tarė, o Vinicijus atsakė, eime iš čia ir abu patraukė šalin, praėjo šviesomis žėrinčius lupanarijus giraitę, raitų pretorijonų grandinę ir susirado lektikas. Sėsiu su tavimi, tarė Petronijus. Ir susėdo draugė, tačiau visą kelią butilėjo, tik kai atsidūrė Vinicijaus namų atrijuje, Petronijus prašneko. Ar žinai, kas ten buvo? Rublyje, paklausė Vinicijus, krūptelėjęs nuo vienos minties, kad Rublyje vestalį. Ne. Tai kasgi? Petronius prislopino balsą. Vestos ugnis išniekinta, nes rubrija buvo su Cezariu, o su tavimi kalbėjo ir pabaigė dar tyliau dieviškoji Augusta. Valandėlė buvo tyla. Cezaris nesugebėjo nuslėpti nuo jo savo aistros rubrijai, tai gal ji norėjo atsikeršyti, kalbėjo Petronijus, o aš sutrukdžiau jums – nes jeigu pažinęs Augustą būtum ją atstūmęs, būtum pražuvęs amžinai. Tu lygija, o gal ir aš. Vinicijus susiplėskė. Man jau per akis Romos Cezario puotų, Augusto, Stigelino ir jūsų visų aš dūstu. Negaliu šitaip gyventi, negaliu. Supranti mane? Pametei galvą, nuovoką, saiką, Vinicijau. Aš myliu ją vieną pasaulyje. Tai kas iš to? ir nenoriu kitos meilės, nenoriu jūsų gyvenimo, jūsų puotų, jūsų begėdyščių ir jūsų piktadarybių. Kas tau darosi? Tu krikščionis? O jaunuolis susijėmė rankomis galvą ir kartojo, lyg nevilties pagautas. Dar ne, dar ne.